Eskualde berrien karta finkatua izan da. Akitania, Poitou, Charant eta Limozen eskualdeekin bateratua izan da, Frantziako eskualde zabalena osatzeko. Gure departamentuko senatariak, Entxeatu dira ez hortaratzia, bainan horien proposamenak ez dira azkenian onartuak izan. George Labaze kontseilu orokorreko president sozialistak akitania bere lehengo lurraldetasunian atxikitzia zuen nahiago. George Labaze. Bon, legislateur, me kolege Deputatuek bestela pentsatu dute. Limuzen eta poatu xarrant eskualdeak bateratu ditu. Euh, euh, Eskualde berria azkenian frantziako zabalena bilakatzen da. Zatai, en particulier... Jean-Jacques Lasser, senatur zentristak aldiz nahiago zuen Akitania eta Tolosako eskualdea bateratzia. Ez da hori ere onartua izan, eta oraiko eskualde berria ez du bat gogokoa. Jean-Jacques Lasser. Mhm. C'est une insulte, c'est une insulte. Hori da bizia eta historia mespretsatzia. Fer une region ki bat limuzen jeska Europel. Eskualde bat egitia limuzen aldetik urepelera ino, adibide bat hartzeko, Horrek ez du eh, koherentziarik bat ere. Eta lanjerian ezarriko gaitu proiektu eman komunen egiteko. Eta ez aldaketa hori bakarrik. Kompetentziak edo eskumenak ere berriz ikusiak izanen dira. Not izeneko lugalde antolaketa berritzeko lege esedearen bitartez. Eta hori, elduden hastian ez da senatuan. Lege esede horren bidez, kompetentzia transferentzia bat izanen da departamentutik eskualdeetarat. Departamentuen eskumenak zaintzeko, lege komisioari emendakinak ere presentatu ditu George Labaze senaturak. Kolegioen kudeantza departamentuen atxikitzeko egiten zuen galdea, onartua izan da tekstuan.